Ja són 22 edicions i ni el pas del temps ni els anys de crisi fan de fallir la marató de TV3. La crida a la societat catalana per col·laborar amb la recerca de les malalties neurodegeneratives va tornar a obtenir ahir la resposta contundent de milers de ciutadans, entitats i empreses que hi van aportar el seu gra de sorra. En el tancament d'aquesta edició, la marató ja havia recaptat 7.204.195 euros. En l'edició de l'any passat, dedicada a la investigació contra el càncer, Twitter al marcador de la Marató es va tancar amb la xifra rècord <clears throat> de 10.113.152 euros, tot i que la recaptació final va arribar a 12,4 milions d'euros que han servit per finançar 42 projectes de recerca en oncologia. Escoltar el testimoni de totes les persones afectades per malalties neurodegeneratives i dels, fami dels familiars que hi van passar pel plató de la Marató és, sens dubte, la prova més eh, evident de la necessitat de donar suport a la investigació. Totes elles, persones que d'un dia a l'altre van haver d'assumir un canvi radical a les seves vides i superar la pregunta del per què a mi són un exemple de lluita diària i d'esperança que es mereixen el suport de tota la societat. Casos com el de Lluc Botiguer, un nen de 8 anys, mm, bon estudiant i apassionat dels escacs, que pateix atàxia de Friedrich i a qui li agrada tant el futbol que té la il·lusió de muntar un equip amb nens afectats per la mateixa malaltia, o el de Claudio Pujol, que fa 15 anys que té esclerosi múltiple i que quan va haver de deixar la feina va decidir començar a estudiar física, o, per exemple, també la força de voluntat de l'Anna, que amb un Alzheimer en fase inicial no deixa el llibre que llegeix des de fa mesos, encara que avanci a poc a poc, lentament. Totes aquestes persones saben que la seva malaltia ara per ara no té cura i que de moment doncs, només se'n poden pal·liar els símptomes avançant el coneixement de les causes de la degeneració neuronal, així com en la detecció precoç de les malalties neurodegeneratives i en nous tractaments, són els principals reptes que avui dia té la recerca. Mentrestant, els pares dels familiars eh, és fonamental ja que es converteixen el, en el principal suport dels malalts i sovint en els seus cuidadors. Doncs d'aquesta manera comencem una nova edició d'aquest programa eh, des del 91.6 de la FM.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 Avui a les una del migdia, al jardí situat davant del camp de futbol, via Barcino 104, hi haurà la inauguració del circuit gimnàstic de la Trinitat Vella. El regidor del districte de Sant Andreu, Raimon Blasi, assistirà a la inauguració del circuit gimnàstic i lúdic per gent gran dels Jardins Villa Barsino al barri de la Trinitat Vella. Avui en parlarem d'aquest tema. Aquests són uns aparells a l'aire lliure dissenyats especialment perquè les persones grans puguin fer un exercici adequat a les seves capacitats físiques, mobilitzant eh, extremitats, guanyant equilibri i treballant l'elasticitat muscular els circuits d'exercicis també acaben convertint-se en un punt de trobada on les persones grans poden socialitzar-se amb persones de la seva mateixa edat. A l'acte l'acompanyarà la comissionada de l'alcaldia de la gent gran de l'Ajuntament de Barcelona, Maria Assumpció Roset. Cada circuit té un dinamitzador prèviament format, vinculat als equipaments de persones grans dels districtes que ensenyen als usuaris el funcionament de la instal·lació. Més informacions, doncs eh, ara hem de parlar d'una informació una mica mm, tràgica, no? per dir-ho d'alguna manera, perquè ha estat el detingut ja un lladre de bicicletes que actuava a Sant Andreu. Els Mossos han arrestat un home de 34 anys i nacionalitat espanyola com a presumpte autor de diversos delictes i faltes de furt i de robatori amb força al barri de Sant Andreu. La seva especialitat era endur-se bicicletes de pàrquings privats i vendre-les posteriorment en botigues de segona mà. El seu error va ser acudir a establiments situats tots en un radi de 500 metres i pròxims a la zona on ell actuava. Dimarts, dimarts el van enxampar. Només 10 de les 17 bicicletes robades han pogut ser recuperades. Segons els Mossos, havia sostret una vintena d'aquests vehicles de dues rodes en només dos mesos. L'home detingut dimarts passat a Sant Andreu amb prou feines es movia pel, del barri. Allà hi roava les bicicletes estacionades en pàrquings privats i forçant el cadenat i allà també les venia. La investigació es va iniciar quan es, quan es va detectar un augment dels robatoris i de denúncies durant els mesos d'octubre i novembre. Primer es va acudir acudir a les botigues de compra-venda de bicicletes més properes i ja aquesta mm, primera inspecció va resultar fructífera. Els agents van aconseguir identificar un home que n'havia dut 3 i quan acumulava un gran nombre de transaccions, més en altres establiments del centre de Sant Andreu, arran d'aquest fet es va procedir a detenir-lo. Això ha permès resoldre nou accions delictives, la recuperació de 10 bicicletes i dues portabicicletes. No es descarta, però, localitzar-ne moltes més. El detingut ha quedat en llibertat amb càrrecs. Els Mossos d'Esquadra recorden que convé sempre denunciar el robatori d'una bicicleta, la qual sol ser fàcil d'identificar gràcies al número de vestidor, únic i exclusiu que se situa normalment sota la caixa del pedaler. Aportant la factura de la compra, la marca i trets distintius, la policia disposarà d'encara més eines per començar a investigar-ne la sustracció. Més coses a comentar-vos, doncs dir-vos que el districte de Sant Andreu invertirà 1,2 milions d'euros en les escoles Doctor Ferran i Clua i Baró de Viver. L'Ajuntament invertirà més de 25 milions d'euros per millorar i mantenir les instal·lacions dels centres públics de la ciutat. Sant Andreu rebrà un 5% dels pressupostos i se'n beneficiaran diferents escoles. El gruix de la inversió anirà a parar a les escoles Doctor Ferran i Clua i Baró de Viver els diners serviran per millorar, per exemple, els espais com la cuina, el menjador i els serveis dels centres. Les obres s'executaran durant l'any vinent. A la cuina de l'Escola Baró d'OIB es preparen cada dia més de 70 menús. La instal·lació és antiga. Els armaris són de fusta, els calaixos s'obren amb dificultat, la campana extractora no funciona bé i l'aigüera té pèrdues que ja no es poden reparar. Al costat hi ha el menjador, que en ocasions serveix també com a sala d'actes. El proper curs l'Ajuntament invertirà 450.000 euros a rehabilitar la instal·lació. També es faran obres a l'escola Doctor Ferran i Cloa, al barri del Congrés i als indians. De fet, cada migdia hi ha tres torns de, de menjador. Això s'evitarà quan estigui enllestit el futur menjador comunitari. Es farà en el solar, on hi ha l'antic casal de barri. L'any vinent s'enderrocarà i s'hi construirà un edifici que tindrà també una sala d'actes i més aules. L'annex costarà 750.000 euros i l'escola el compartirà amb l'Institut Alzina. Dels 25 milions d'euros que l'Ajuntament destinarà l'any vinent al manteniment de les instal·lacions escolars, Sant Andreu en rebrà el 5%. Altres centres del districte on es faran obres de millora seran a les escoles Ignasi Iglesias i Sant Pere Nolasc, totes dues a Sant Andreu. Doncs parlant de Sant Andreu, ara el que volem informar-vos és que millora els equipaments a la tardor. El districte de Sant Andreu té previst executar durant el segon semestre més de 20 eh, actuacions relacionades amb la construcció, el manteniment i la millora d'alguns equipaments, així com la reurbanització d'alguns carrers i places. D'entre totes les obres destaquen la construcció d'un centre cívic i un espai per la gent gran a Baró de Viver, les obres d'ampliació del centre cívic del Bon Pastor i el nou casal de barri a Sant Andreu. Doncs aquestes actuacions giren al voltant d'una de les màximes prioritats del govern municipal, la millora de la qualitat de vida de les persones i tenen en compte les necessitats de tots i cadascun dels barris, segons subratlla el regidor del districte Raimon Blasi, que admet que algunes d'aquestes actuacions han patit alguna demora per culpa de la crisi i posa com a exemple el futur nou casal de barri a Sant Andreu al recinte de la Fabra i Coats. I és que aquest nou punt de trobada ciutadà de més de 2.800 metres quadrats ja hauria d'haver entrat en funcionament a principis d'any i obre i obriria les portes en els últims mesos. El projecte està aprovat i tenint Tenim el pressupost. Les obres començaran aquest, aquesta tardor. Anuncia Blasi en referència a l'esperat nou centre cívic i casal de gent gran de Baró de Viver. El nou edifici, entre els carrers de Quito i Tucumán, amb 1.652 metres quadrats construïts en planta baixa, no obstant, no estaran acabat abans del primer trimestre del 2015. Més que per l'estrató de les seves instal·lacions, que no sumen més de 500 metres quadrats, les entitats fa anys que es queixen de la falta d'una sala d'actes polivalent per organitzar representacions de teatre, exposicions o balls. Entitats com el Centre Cultural Andalús de Baró de Viver, per exemple, només disposen d'una petita sala al centre cívic amb mirall i vestidor. No podem convidar altres associacions perquè no tenim una sala en condicions. Tots els balls importants hem de fer-los al carrer, segons explica la presidenta de l'Associació Cultural, Manoli Villalba. El nou centre albergarà una sala polivalent, un vestíbul i una sala d'exposicions el magatzem, entre altres espais. El Centre Cívic Bon Pastor, construït el 1987, també augmentarà la super, seva superfície, però verticalment. Es construirà una nova planta a l'actual terrassa de, de l'immoble. Les obres ja han començat amb un dels dos volums de l'edifici i al febrer amb un altre. Amb aquesta planificació en dues fases, les entitats sempre disposaran d'una sala o d'una altra. Es va demanar que no tanquessin l'edifici sencer per obres perquè aquest centre és molt important per la vida associativa del barri, segons va explicar Josep Maria Fanlo, membre de l'Associació de Veïns del Bon Pastor. El projecte, que inclou la rehabilitació d'alguns espais i la millora de l'accessibilitat al centre, compta amb un pressupost de 987.600 euros. Últim punt abans de fer una petita pausa, doncs parlar-vos novament del barri de la Trinitat Vella i en aquesta ocasió ens apropem a la biblioteca de la Trinitat Vella José Barbero que us ofereix fer cagar un tió. La biblioteca de Trinitat Vella José Barbero al carrer Galícia número 16 us ofereix avui a les 17.30 i a dins els tallers de descoberta al taller de Nadal fem un cagar tió doncs vine i construeix el teu tió de Nadal. Pots triar qualsevol dels dos dies per fer aquest taller. Uh, cal inscripció prèvia, les places són limitades. Molt bé, doncs d'aquesta manera nosaltres que uh, arribem al final d'aquest primer recorregut informatiu del dia, el que fem tot seguit una petita pausa i tornem tot seguit a més informació.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 Muy buenos días. Buenos días. Pues cuéntanos, eh, hoy es un día especial, ¿no? Sí. Se hace esta inauguración. Pues sí. para la uh para que pueda ir a hacer pues la gimnasia. Lo estuvimos pidiendo, nos costó bastante y al final pues no lo hemos logrado. Y hoy pues es la inauguración, que por cierto van tres grupos ya. Digamos, va uno del ambulatorio, otro de la piscina, y otro, digamos, de la Gen Gran. Tres grupos van, digamos, y contra más gente vaya, pues mejor, porque al fin y al cabo está muy bien esto de, la gimnasia esta. ¿Y este circuito de gimnasia dónde, se, dónde estará? Está en el parque último que han hecho de los niños, que está a detrás del campo de fútbol o al lado, digamos, de la estación de metro de Trinidad Bella. Allí está el circuito este. ¿Y se sabe qué aparatos eh, habrá y qué...? Sí, digamos, todo es de Gengran, que viene a ser, digamos, como si fuera como un sistema de recuperación de las personas, ¿sabes? Que mm, las personas mayores, digamos, no pueden andar bien o no mueven bien los brazos y todo esto. Es para hacer estos movimientos. Claro, para que tengan más elasticidad. Exacto. Exacto. Digamos que no es una gimnasia brusca, sino al contrario, digamos, para aquellos mm, es como si fuera una recuperación, digamos, cuando se han roto un brazo que anda eh, han hacer una movilidad, pues hay todo esto para mover los dedos, subir y bajar. Hay como unas escaleras, digamos, para las manos, digamos, todos movimientos para las personas con dificultades. Y estos aparatos están al aire libre, ¿no? Exactamente porque los circuitos ah, también acaban convirtiéndose en un sitio de, encuentro entre las personas que, los utilizan, ¿no? Exacto. Que allí, pues mira, si empiezan a ir, digamos, aparte de los grupos, una persona aparte y otra y otra y otra, pues también pueden crear, pues, amistades y, y digamos, unas charlas amenas cada día o, o si van tres días a la semana, no sé cómo lo harán eso. ¿Y que habrá una persona que esté pendiente de ellos? Digamos, ahora de los primeros días dijeron que sí. Después yo creo que para enseñar cómo, cómo funciona todo esto. Pero después yo creo que, no, que ahora están, estarán sí, para enseñar. Y una vez ya sepan, pues yo creo que si una persona va siempre, podrá enseñar a otras si van nuevas, porque esto no es mm, mm, que cueste mucho, digamos. Es como es para gente Gran, es, yo los he visto y están muy bien. ¿eh? Y además, que podríamos decir otras cosas del Parque de la Trinidad? Porque ah, es un momento para poder utilizar pues e-, el parque y el NUS. Claro. Pues sí, porque digamos para las personas que van a andar, incluso hay la el circuito digamos que para andar, que eso va muy bien, que al menos se respira, digamos, la naturaleza que hay adentro. Después hay las pistas de, del balón del ping pong hay del ping pong de, del tenis hay mm. varias cosas digamos allí dentro para poder hacer y entonces también hay lo de los de los coches los mm. que bueno esto es de San Andrés pero también pueden bajar a verlo digamos que hacen a veces Mm, carreras y eso de los coches de los escalestrix. estos muy bien mm, también, <coughs> también, podríamos hablar de, la biblioteca, ¿no? De la biblioteca, pues sí. pues también hay está muy concurrida para de los niños, porque hay muchos niños, hay los ordenadores, que hay mucha gente y van a hacer deberes digamos, está, hacen charlas también, hacen el día de la lectura y después hablan lo que leen, digamos, cada uno lo interpreta de una manera y lo debe explicar allí. Digamos, está muy bien el tema de la biblioteca. ¿Y en estos momentos cómo se encuentra el tema de lo de la cárcel? Pues mira, lo están ya derribando, están todas vacías, las han tirado bastante, lo están limpiando y a ver ahora lo que se puede hacer. Es lo que estamos hablando y tratando a ver qué se puede hacer mientras no puedan hacer los pisos. Eso es. Porque habrá, habrá pisos en esa zona. El tema es este. Cuando los van a hacer, no lo sé. Nosotros, la asociación, estamos metiendo bulla, que al menos empiecen, que no hagan todo, pero al menos que empiecen haciendo un bloque y que vayan traspasando a la gente, como han hecho en Trinidad Nova, a ver si lo podemos lograr. Esto es nuestro fin, que empiecen a hacer algo. Porque el, el, viernes pasado estaba por aquí la, TV3, ¿no? Pues no lo sé. Eso, sí que no lo, eso sí que no lo sé yo que el viernes estuviera TV3. Mm. No. Porque según lo que tengo entendido es que se están desocupando el, bloque de pisos que, había. ¿Un bloque de pisos? Eh, sí, que hacía cinco, cinco años que estaba vacío y que ahora pues... No, no, no, no, no, no, no, no, eso es mentira, porque yo vivo enfrente del bloque de Trinidad, es en el Turó, y ahí está la gente, aquí no ha venido televisión, aquí no ha venido nadie, eso no es cierto. Están viviendo y los ocuparon ellos, digamos, son pisos nuevos y está todo ocupado, llenito, llenito, llenito. O sea, que no se ha desocupado nada. No, no, no, no, no, no, no, Ni ha venido TV3, ni ha venido nadie. Eso no es cierto. Y el nuevo centro penitenciario, eh, bueno, se ha descartado que, que vaya a ir a la Trinidad no ¿no? No, aquí no se va a hacer. corrieron los rumores y lo pusieron en prensa, pero no es cierto digamos que el alcalde hizo un escrito por el periódico y por televisión, nos dijo que no, que aquí no hacía nada, digamos. Y yo no creo que una cosa que él salió y dio la cara y nos dijo que no, que le lo hiciera. Lo que sí que es importante es que durante el año que viene se lleven a cabo más proyectos eh, sociales, Eso es lo que esperamos, pero el asunto está que ponen muchas pegas porque no hay dinero, pero bueno, por nosotros, digamos, no va a quedar e insistir, porque es lo que insistimos siempre. De acuerdo, pues eh, Margarita. ¿Te puedo decir una cosa? Mira, eh, lo podéis ir repitiendo a lo largo de la semana. El sábado, de las 9 de la mañana hasta el mediodía, en la Plaza de la Trinidad Bella, se recogerán alimentos para el Banco de Alimentos. Ah, muy bien. Eh, os habría mal que irlo repitiendo, la Asociación de Vecinos es la que lo hace, lo hizo este verano, el barrio correspondió muy bien, que ya dimos las gracias y esperamos que este sábado, viniendo las fiestas de Navidad, pues también que la gente colabore como siempre lo hace el barrio. Pues sí, antes, hablábamos de solidaridad con lo de TV3 de ayer, la maratón, y pues ah, queremos hacer extensiva esta solidaridad a toda la gente que nos está escuchando en estos momentos, pues que sepan que la Plaza de la Trinidad este sábado a partir de las 9 de la mañana y hasta las 2 del mediodía. Más o menos, sí. pues habrá esta esta apertura de, la, de la plaza a de recogida, De alimentos. Exactamente. Exacto. Pues muchas gracias. Si lo podéis ir diciendo, nos haríais un favor. Sí, ya iremos comentándolo durante toda la semana. Muchas pues gracias. Pues muchas gracias, ¿eh? Pues gracias, Margarita, por atendernos hoy. No, pues, igualmente. Venga, que vaya muy bien. Adiós. Ah. Dios. Molt bé, doncs el que fem ara mateix una petita pausa, escoltem una mica de música i atenció perquè avui no tenim eh, a la, amb nosaltres a la nostra companya la, la Judit Riar, que és la que ens acompanya, que és dinamitzadora del Centre de Normalització Lingüística de Sant Andreu, però això no vol dir que no parlem de la nostra llengua, perquè abans de marxar de vacances ens va deixar un regal que ara tot seguit eh, us obrirem perquè doncs, eh, com, aconseguim entre tots conèixer una mica més enllà del català,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 Benvinguts professors, us escric aquesta carta per, per agrair-vos el vostre esforç i el gran treball que feu. Sabeu com atreure l'atenció dels nostres fills i fer que els agradi anar cada dia a l'escola i sobretot els motiveu a seguir estudiant. Això no aconsegueixen tots els professors i és una sort que els nostres fills siguin educats per uns excel·lents professors docents com els vostres com vosaltres. En especial volia agrair-li a la tutora de la meva filla, Maria Lluïsa, per l'afecte que li té i els somriures que li regala que fan que quan surti de l'escola espera amb alegria i il·lusió l'endemà per tornar-hi. Com, com a pares, sempre busquem la felicitat dels nostres fills i, sens dubte, amb vosaltres estan contents. Moltes gràcies per la vostra tasca. Molt bé, doncs com cada dilluns rebem una carta d'algú interessat doncs, a donar a conèixer eh, la, la nostra llengua i en aquest sentit doncs, eh, avui aquesta carta ha anat dirigida als professors. Uh, tenim d'altres coses per comentar-vos també dins l'àrea de servei, dins l'àrea de que donem cada dilluns al català, que escoltarem ara mateix. Molt bé, doncs Bon dia, Mufi. Bon dia, Lis. Com esteu? Bon dia, molt bé. Molt bé. I tu? Bé, bé. Avui, avui som aquí perquè volem parlar de, de les festes tradicionals i també una mica del, del Nadal, sí? amb motiu que ha estat la festa major de Sant Andreu eh, la setmana passada. Mm? Uh -huh. Mufi, tu eh, on vas néixer? Eh, va néixer a l'Índia. D'acord. Mm, a la Índia hi ha algun tipus de celebració semblant al concepte de festa major d'aquí? Sí, hi ha moltes celebracions a la Índia perquè hi ha moltes religions. D'acord, i són dies laborals o festius? Són dies festius. A tota l'Índia són dies festius? Mm, depèn. Eh, algunes vegades a tota la Índia, altres vegades a només eh, en un estat D'acord. Uh -huh. I, per exemple, l'estat d'on tu ets, mm -hmm. què, què celebreu? Eh, nosaltres eh, celebreu l'any any, any nou hindú. D'acord. Sí. Eh, sempre ha caigut a, mm, a, algunes vegades a novi, en, en novembre sí? i altres vegades en octubre. D'acord. Eh, eh, és una festa de llum. Sí. Porque hi ha moltes petardos. D'acord, hi ha molts sí. sí. <laughs> Liz, ¿tú dónde ets? Eh, jo soc del Paraguay ¿Mm? y a, a también he tenido alguna fiesta de la Sí, al Día de San Juan. ¿También celebreu el, el San Sant Sí, muy grande, amb moltes petardos y yo... bueno, també després de, de la 2 de la nit la gent va, es va anar a, a, a ballar. A ballar. Sí, també feu, feu fogueres. Sí, també. Sí, sí. I amb quins materials, qui prepara les fogueres i amb quins materials es fa? Eh, de carbó. Sí. O pot ser de, de Mm. de, fusta. De fusta. Mm. Y la llena a veces, eh, no sé si <laughs> es verdad, pero eh, como que pasan. Pasen, sí, creuen. Sí. Creuen. Sí. Eh, Salten les fogueres. Sí. D'acord. I amb quina, amb quina intenció? Què es busque amb aquest salt de, de foguera? Mm passar-s'ho bé, purificar-se sí. o cremar-se. dice, mm, disfrutar, sí. porque mm, dice que a, que sea no, mm, no quema. Ah, no crema el foc. No crema. que no crema el foc. Sí. Jo no ho sé perquè eh, mai... Eh, no ho has provat. No. Jo tampoc no ho provaré, per si de cas. per si de cas. Eh? a, a Catalunya les festes majors es divideixen en dos períodes l'any normalment, sí, molt concrets, a l'estiu i a la tardor, sí, o ja més entrant cap a l'hivern. Eh, quina època de l'any té més festes a, a Paraguai, Lis? Eh, hi ha més festa al desembre, sí? eh, al, al Nadal i al a l'any nou, però aquí es diu al, al, any Any, cap d'any. Sí. sí, es parla de cap d'any i, i l'any nou, sí. l'any que comences. I l'any nou és la festa major. d'acord. És la festa major? D'acord, d'acord, d'acord. I a l'Índia? quan hi ha més festes? És a dir, a l'estiu o a la tardor? Eh, hi ha festes a l'estiu i a la tardor també. Eh, hi ha quatre festes més importants. Mm. Eh, en ener tenim una festa eh, per donar la benvinguda sí? al, a la primavera. En marzo eh, tenim una festa eh, mm, eh, tenim una festa de colors. Sí? Eh, em sembla que és per eh, la recollida sí? dels... Dels fruits o del camp? De, del camp. D'acord. Sí. Eh, és una festa de colors. Eh, la, la gent tira colors Ah, que Sí. <laughs> Tire colors. Tire colors, sí. Ajá. A Barcelona també n'hi ha eh, els, els indios. Sí. Eh, o, lo ce celebren a Barcelona també. Que bonic. Sí, molt a prop de paral·lel aquest any. Aquest sí. any he anat. D'acord. Sí. I els també, colors? Perdó. Uh -huh. No, no, endavant. També en març? En març, sempre, sempre en març. Sí. D'acord. Uh -huh. D'acord. I com he dit, um, ab abans, sí. antes, eh, en octubre o novembre eh, em, celebrem l'any nou hindú mm. i en, des, en, en desembre celebrem l'any nou mm, com tothom. <laughs> sí. Del calendari sí, occidental. És simbòlic. Sí. sí. Uh mhm. -huh. D'acord. Una uh mhm. -huh. pregunta. Uh mhm. -huh. mm, a la festa dels colors uh -huh. eh, has dit que es llençaven colors. Uh -huh. La meva pregunta és, es llencen llapisos de colors o es llencen pètals de flors de colors? Què, què es llença exactament? Mm, eh, algunes vegades eh, el polvo. Ah, pols. El, els pols, pols de, eh, de colors. El, sí, pols de colors o altres vegades el, els pols mesclat sí? eh, en aigua. Oh. D'acord. Sí. sí, sí, és molt divertit. I el, el, el, el, el color mm. eh, ens queda durant una setmana. Oh, vale. Sí, sí. I si, i si la gent eh, té que, que anar a treballar al dia Següent? Se treballa, sí. <laughs> com un tatuatge temporal o com un sí. tatuatge de, de henna. Sí. D'acord. És molt divertit. Curiós, curiós. <laughs> Mm. Mm. Aquestes festes, com has comentat, eh, estan relacionades amb algun element de la natura o amb el, o elements del calendari agrícola, sí? Eh, també està relacionat amb els religions D'acord. Uh -huh. I potser amb alguna data històrica també celebreu alguna, hi ha alguna festa relacionada amb una data històrica? Per exemple, mm. eh, sí? Sí, tenim una festa que se celebra en agosto mm. que és molt eh, parecida a les falles. Ah, sí? Però en vez de eh, crema sí. eh, se, se tira el, um, la estatua uh, al agua, la estatua del dios. Eh, porque eh, para los hindúes me sembla que em, el camino hacia el paraíso es a través del agua. De acuerdo. 10 días, sí, eh, días, deu días se celebra la festa. La estàtua del di dios està en moltes, part, moltes partes de la ciutat. Sí. Hi ha moltes celebracions, moltes oracions i al dècim dia eh, se, se lleva la estàtua a l'aigua. Es porta i es llença l'estàtua a l'aigua. A l'aigua. Mm -hmm. D'acord. Sí, és molt, és molt bonic, també molt, molt espiritual també. Sí. sí la India és un país molt, de moltes religions. Sí, sí. sí això queda traduït a sí, les festes. Sí, molt tradicional sí. tot, molt bonic. D'acord. Sí. Lis, i, i al Paraguai hi ha alguna festa que estigui relacionada amb, amb una activitat agrícola o amb un moment del calendari concret? Que coincideixi amb la verema o bé, a veure, vull dir, aquí eh, es recull el raïm i moltes festes majors coincideixen amb, amb aquesta recollida del, del raïm. A Paraguai hi ha alguna, alguna de les festes que teniu o que se celebren a les ciutats estan relacionades amb, amb algun element de la natura? Mm. Com sé diu? <laughs> eh, bueno, jo crec que no, en quant a l'agricultura. <coughs> D'acord. No. Potser alguna data històrica? Hi ha alguna, alguna d'aquestes festes està relacionada amb una data històrica? Per exemple, aquí a Catalunya, el, un dia que es festa és l'11 de setembre, perquè és la Diada Nacional. Eh, per exemple, a França la Diada Nacional és el 14 de, de juliol D'acord. Eh... Per això et preguntava si, si a Paraguai també... No, allí més se celebra, sí, com, com també és molt religiós. Sí? Així... Eh... Quines festes religioses hi ha? Eh... El, el 8 de desembre sí. se celebra eh, la fiesta mayor, eh, bueno, la, es fiesta de la patrona del Paraguay, que es el día de la Virgen de Cacupé. Es día la Virgen de Cacupé porque esta Virgen sí, va a aparecer va a un, a un, a un que hi ha muntanya, d'acord? Mm. I, I des d'aquest dia mm, doncs es celebren el dia de, de la Virgen i cada any la gent va caminant sí. eh, bueno, a peu, <laughs> Sí. Eh, tres dies abans del, del dia 8. Sí. I fa, la gent fa promesa sí. i, i jo crec, jo, jo soc creient sí. <laughs> i jo crec que, que sí que quan una persona eh, le pide sí, li demane sí, ajuda ella sempre t'ajuda ah, sí. d'acord mm. i bueno, falta poc para esta fiesta y es es muy bonito porque es muy dinámico y eh, al, día set 7 a las 12 de la nit a la entrada del día 8 del día 8 eh, se celebran una fiesta y, y a celebración y a multas eh, tardo también. Eh, allí la gente canta. Es, en, Paraguay es diu serenata. y es és molt, molt Y después eh, más se celebra allí es el Día de, Santo y y tres fiestas, que la del San Juan y Nadal y al año después y después está la Semana Santa. D'acord. Que és el mateix que, que Barcelona, que aquí. Sí. Mm? Hi ha processions en la Setmana Santa, a Paraguai també? Sí, també, sí. D'acord. Mm. Ara, Lis, tu parlaves de, de la celebració del Nadal, que és eh, que malgrat ser una festa d'origen cristià, sí, actualment s'ha estès a molts indrets i s'ha incorporat al calendari festiu de molts països. Sí? Mm ens parlaves abans, eh, Mufi, de la celebració del, de cap d'any, però del calendari més occidental, uh -huh. més de desembre, que també l'havíeu incorporat. Uh mhm. -huh. L'Índia ha incorporat la celebració del, del Nadal? És un dia festiu? És un dia laboral? Uh mhm. -huh. eh, sí, a la Índia també celebrem la Nadal, és un dia eh, festiu. Uh mhm. -huh. D'acord. Eh, perquè hi, hi ha cristians a la Índia també. D'acord. Uh mhm. -huh. I per tant també és una celebració. També, sí. Okay. Uh mhm. -huh. D'acord. Mm? Eh, I al Paraguai Nadal també se celebra. Ens pots explicar si se celebra més la nit de Nadal o el, el dia de Nadal? La nit, sempre la nit, sí? perquè la família es reúnen, mm? eh, tota la família, i no solament para eh, Phil montan de a vegades eh, dieta, cocina, cocina bueno, una reunión muy grande. <laughs> Y y la y a la dosa a la dosa de la nit eh, una una, un sopa... Sí. ...y y también eh, eh, eh, ...para... Eh, una, una bebida, muy muy tradicional, es bio clérico... que, es... de eh, el vi con gaseosa ¿Mm? y ...y... ...y lleva, ...exporta... molta fruita. D'acord. Orans, eh, poma i plàtano i, i, i moltes fruites. Així... Eh... I una pregunta. Què us va sobtar més del primer Nadal que vau viure a, a Barcelona, a Catalunya? Què us va sorprendre més? <laughs> per mi <laughs> <laughs> el, el, el Liverno. Porque allí es estío, y aquí el eh, eh, primer año eh, yo tenía <laughs> al, al subir fuera tenía mucha fe... y digo y allí es, diferente porque porque es estío y no sé Això va ser el que et va sorprendre més. Sí. Sí, sí, que estigui relacionat amb una estació i no amb l'altra. Sí. Sí? Mufi, tu també has rigut. Per què has rigut? Què és el que et va sorprendre més de, eh, del Nadal? Per mi, les, les, eh, els decoracions a les mm. call, call, ca, a les, als carrers. Perquè en l'Índia no, no hi ha decoracions en Nadal. D'acord. Mm, en les festes tampoco eh, tampoc hi ha molta decoració, però um, aquí hi ha moltes llums y mm. i molt bonic. Els mercats tampoco tampoc mm. en, a la aquí sí, i m'agrada molt. Mm. Sí. Mm? <laughs> I los dolços, els turrons, molt bon, <laughs> en Paraguay también. hi ha molts torrones, uh, sí, sí, sí. sí. Uh mhm. -huh. I també pessebre, sí. que eh, pràcticament tota la família té un pessebre a la casa... D'acord, a casa seva. A la hm? casa mm? seva. A mi m'agradaria preguntar-vos què us va semblar quan us, us vau assabentar de la tradició de fer cagar el tio. Us va sorprendre molt o no la coneixeu? Jo no la coneix. No la coneixes? <laughs> no. Lluís, tu coneixes la tradició de fer cagar el tió? No, jo no. Tampoc? D'acord, així res, ja us explicarem en què consisteix, <laughs> però és una tradició molt, molt catalana i que uh -huh. segur que els nostres oients també coneixen molt bé. Uh -huh. Doncs bé, mm, voleu afegir alguna cosa més? Mufi, Lluís? No. no? <laughs> doncs eh, amb això acabem l'entrevista de, de, la celebració, de les celebracions i del Nadal i moltes gràcies per la vostra col·laboració.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 I ara el que fem, com cada, com cada dia abans d'acabar el nostre programa, és fer un repàs alguns dels actes, algunes de les activitats que mm, podeu fer en el, si no us voleu moure dels nostres barris. Així que entrem dintre del que és la nostra habitual agenda i parlem del museu dedicat al pare Manyanet que s'obre al públic a Sant Andreu. L'escola Jesús Maria Josep, fundada per Josep Manyanet, acull des de 2004 un memorial dedicat a la vida i l'obra del seu fundador. El religiós, conegut popularment com a pare Manyanet, va dedicar bona part de la seva vida a l'educació i des d'aquest any s'ha obert al públic al museu per posar-lo a l'abast dels andreuens. El museu s'obre coincidint amb el 150 aniversari de la Fundació dels Fills de la Sagrada Família i un historiador del barri i realitzarà visites guiades un diumenge al mes. Es tracta d'un petit museu dedicat a la vida i l'obra de Josep Manyanet, nascut a Trem l'any 1833, però instal·lat a Sant Andreu durant la major part de la seva vida. Josep Manyanet, a més de ser fundador de les congregacions dels Fills de la Sagrada Família i les Missioneres de Nazaret, a Sant Andreu va fundar l'Escola Jesús Maria Josep. Doncs tal com us deia ara l'Andrea, Josep Manyanet va néixer a Trem el 1833, però va viure a Sant Andreu bona part de la seva vida. El 1964 va fundar la Congregació dels Fills de la Sagrada Família i deu anys més tard la branca femenina sota el nom Missioneres de Nazaret. El 1877 va inaugurar l'escola Jesús Maria i Josep. Els primers alumnes van ocupar les aules d'aquesta masia coneguda com a Torre Lloveta. Durant 30 anys, el pare Manyanet es va centrar en l'educació dels infants de la classe obrera. Va morir a Sant Andreu el 1901 i les seves despulles són sota l'altar major de l'església a l'escola andreuenca que ell va fundar. Aquestes i altres curiositats sobre la figura d'aquest religiós i educador es poden descobrir en aquest memorial. El memorial del Pare Manyanet es va inaugurar el 2004, però fins ara doncs, no s'havia obert al públic. L'historiador Joan Pallarès ja hi ha posat remei. Un diumenge al mes farà una visita guiada per aquest petit museu farcit d'història andreuenca. I ara ens atem una altra, una altra activitat perquè pugueu gaudir vosaltres, i és que la Biblioteca de la Trinitat Vella José Barbero us ofereix una nova activitat dins els actes Sac de Rondalles de Lletra Petita. La Biblioteca de la Trinitat Vella José Barbero, al carrer Galícia número 16, us oferirà aquest dimecres a les 6 de la tarda i dins les activitats de, sang de sac de rondalles de lletra petita, el naixement de les muntanyes, a càrrec de Carles Alcoi. Doncs es tracta d'un recull de contes, de llocs i llegendaris, de les comarques catalanes, els menors de 9 anys han d'anar acompanyats d'un adult i hem de dir que l'aforament és limitat, així que doneu-vos pressa perquè si voleu assistir a aquest acte que organitza la Biblioteca de la Trinitat Vella José Barbero, doncs val la pena que us apunteu. Més coses a comentar-vos, doncs es realitzen obres de millora al passatge de Joaquim Rita. Del dia 2 al 19 de desembre s'estan portant a terme les obres de millora de les voreres i la calçada del passatge Joaquim Rita, per tal de convertir-lo en un carrer de plataforma única a un sol nivell. Per aquest motiu, aquest passatge s'està veient afectat per diferents talls de trànsit. I, aquesta, i la data de previsió de finalització d'aquesta construcció, d'aquesta remodelació, doncs es preveu que sigui aquest mateix mes de desembre. Més actes, més activitats a comentar-vos, doncs parlem d'una parada de llibres a Sant Andreu que recapta fons per projectes solidaris.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 En aquesta parada del mercat de Sant Andreu no es ven fruita i verdura, aquí es poden comprar llibres per només un euro. Els diners que s'hi recullen ajuden a finançar els projectes solidaris de la parròquia de Sant Pacià. Novel·les, literatura infantil, guies de viatges... Aquests llibres són donacions fetes pels veïns de Sant Andreu i es venen a un euro, una quantitat assequible a gairebé totes les butxaques. Molt bé, doncs anem ja tancant la paradeta d'avui i comentar-vos que el casal de barri de la Fabra i Coats obrirà aquest, aquest proper mes de gener. El casal de barri de la, Fabra, de la Fabra i Coats obrirà al gener i apel·larà aplegarà bona part de les entitats culturals andreuenques. Les obres, les obres que acabaran al desembre ho faran amb dos anys de retard del que inicialment estava previst. Tot apunta que la Federació d'Entitats de Sant Andreu de Palomar, l'Harmonia, gestionarà el nou equipament. Aquest col·lectiu es va constituir fa 7 anys i està format per 14 entitats totes arrelades al territori. Tot i que la majoria conservaran les seus actuals, algunes es traslladaran al casal de barri. D'aquesta manera, doncs, obtindran una instal·lació pròpia i en condicions on desenvolupar l'activitat cultural. L'edifici C de l'antiga fàbrica de filatures Fabra, Fabra i Coats obrirà portes d'aquí a tres mesos completament renovat i convertit en casal de barri. De moment, el conveni de gestió del nou equipament no està signat, però tot apunta que les entitats culturals que conformen la Federació d'Entitats de Sant Andreu de Palomar, l'Harmonia, en seran les escollides. De fet, la federació ha estat l'única a presentar un projecte a l'Ajuntament. Prova d'això és que tenen previst obrir bacs d'assaig i potenciar la creació de grups de joves. També algunes de les entitats que conformen l'harmonia podrien traslladar-se al nou casal i tenir seu pròpia i definitiva. És el cas de l'agrupament Escolta Jaume I. Es va fundar fa gairebé 60 anys i actualment està en un local de la Casa Bloc. Les instal·lacions, però, estan molt malmeses i, el, i ja doncs, manca d'espai. El nou casal de barri tindrà 2.800 metres quadrats distribuït en quatre pisos. Tindrà despatxos, tallers, un teatre, espais d'assaig, sales de reunions i magatzems. Molt bé, doncs nosaltres que tanquem la paradeta, eh, donar les gràcies a l'Andrea Ambrosio, al Francisco Miguel per haver estat avui entre nosaltres i, si voleu, doncs el que fem és trobar-nos demà a la mateixa hora. Que passeu una molt bona tarda. Adéu-siau.